ديني هي يوت ديني هي يو إسلام ibada zake zote ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam hakuna ibada ambayo imeanzishwa na mtu bali ibada zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi sallam na jambo hili la kumfuata mtume sallam Allah ameliamrisha katika aya nyingi يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون waambie enyi watu mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote qul ya ayuha nnas inni rasulullahi ilaikum jamia Allah anamwambia mtume wake waambie watu wote si jamaa zako peke yao si waarabu peke yao waambie watu watu ni wote kwamba mimi ni mtume wa Allah kwenu nyinyi nyote Allah ambaye hapana mola ambaye ni wake yeye ufalme wa mbingu na ardhi Allah ambaye hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye faaminu billahi wa rasuli, muaminini Allah na mtume wake annabiyil ummi mtume ambaye hajui kuandika wala kusoma kilichoandikwa فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته mtume ambaye anamwamini Allah na maneno yake wattabi'uhu na mfuateni mtume huyo wattabi'uhu la'allakum tahtadun mfuateni mtume huyo ili mpate hidayah aya hii ni moja katika aya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha watu wote biduni istithna kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na pia aya inaonyesha kwamba kumfuata mtume sallam ndipo tutapata hidaya moja kwa moja tusipomfuata mtume sallam tukazusha mambo yetu hatutapata hidaya walidhalik al-allama sadi rahimahullah katika tafsiri ya aya hii qala wattabi'uhu la'allakum tahtadun fima tahtajuna ilayhi min umuri ad-diniyya wad-dunyawiyya qala fa innakum idha lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan ba'ida nyinyi msipomfuata huyu mtume mtapotea upotevu wa mbali fa innakum idha lam tattabi'uhu dhalaltum dhalalan baida kwa hiyo aya hii ni moja katika aya nyingi zinazowaamrisha watu wote wamfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hiyo hidaya itapatikana kwa kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zake katika tabia zake katika sheria yake katika miamala yake katika kila jambo ndugu zangu waislamu na lazima tuelewe kwamba hii kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo madhumuni ya shahadati anna muhammadan rasulullah unaposema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah madhumuni ya wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ta'atuhu fima amara وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع هاي جيو مذموني يا شهاده شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر نكم تيم تومكت كيوتي ألي يا مرشا طاعته فيما أمر كم تيم تومكت كيوتي ألي يا مرشا watasdiquhu fima akhbar na kumsadiki mtume katika yote aliyoyaelezea kumsadiki katika yote aliyoyaelezea watasdiquhu fima akhbar yote aliyoelezea mtume ni lazima kuyasaddiq wajtinabu ma naha anhu wa na kujiepusha na mambo yote aliyoyakataza mtume sallallahu alaihi wasallam wa minha albid'a katika mambo aliyokataza mtume ni uzushi idhan wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allahu illa bima shara na kwamba Allah asiabudiwe isipokuwa ibada alizoziweka yeye mwenyewe wa alla yu'bada Allahu illa bima shara hii ndiyo madhumuni ya shahadati anna Muhammadan rasulullah lakini pia ndugu zangu waislamu inatakikana kutotanguliza maneno ya mtu mwingine yoyote baada ya maneno ya Allah na mtume wake lazima tuwekemele maneno ya Allah na mtume wake kisha maneno ya mtu mwingine tusitangulize maneno ya mtu baada ya maneno ya Allah na mtume wake kutangulia kili jambo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa suratul hujurat kutanguliza maneno ya mtu maneno ya Allah na mtume wake ukayaweka nyuma hili jambo limekatazwa na Allah qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allah samii'un alim enyi mlioamini msitangulize msitangulize mbele ya maneno ya Allah na mtume wake maneno ya mtu yoyote mahma kan ya alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulih wattaqullah tena mcheni Allah katika jambo hilo inna allaha samiun alim Allah ni mwenye kusikia na ni mjuzi Allah subhanahu wa ta'ala akitutataza akitukataza sisi sote kumtangulia yeye na mtume wake kwa hiyo Allah akisema jambo mtume saa sallam akikataza jambo au Allah akikataza jambo lazima tukatazike lazima tuliwache jambo hilo tusitangulize maneno ya mtu mwingine tukaacha nyuma maneno ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha samii'un alim al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri ya hii yaqul la tuqaddimu qawlan wala fi'lan baina yaday Allah wa qawli rasulihi wa, wa fi'lihi msitangulize maneno yoyote wala vitendo vyovyote baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutanguliza na maneno ya mtume wake na vitendo vyake msitangulize hapo hiyo mtume akikataza jambo lazima tuliwache jambo hilo tusisikilize mtu mwingine anayehalalisha jambo aliloliharamisha mtume jambo ameliharamisha mtume anakuja mtu anasema ah hapana jambo hili ni halali lifanyeni la aba ametukataza hivyo ndio hawa mubtadia mtume kakataza bid'a wazi wazi si kwa hadithi moja wala mbili nyingi na maneno ya masahaba wakikataza bid'a wao wanamtangulia mtume na kusema kwamba kuna bid'a nyingine zinafaa wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnar wanamtangulia mtume wanasema la si kila bid'a ni dalala si kila bid'a ni upotevu kuna bid'a nyingine ni nzuri si angesema mtume mwenyewe hivyo mbona mwasema nyinyi la tuqaddimu بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم مبتدع wanasoma aya hii wanaifahamu aya hii lakini kwa nini wanatanguliza maneno ya mtu tu si sahabi si tabi'i si katika atba'u tabi'in mtu tu ameweka maulidi wao wanafanya kinyume na makatazo ya mtume sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu waislamu ndugu zangu waislamu lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala tusitangulize baada ya maneno ya Allah na mtume wake tusitangulize maneno hayo tukaweka mbele maneno ya mtu maneno ya mtume ni wahi mtume anapokataza jambo ni kwamba limekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa kwa hiyo makatazo ya bid'a yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala si mtume sa sallam aliyekataza ni Allah subhanahu wa ta'ala wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wajue mubtadia kwamba wamemtangulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake jambo wamelikataza wao wanalihalalisha wallahu almusta'an الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الشيخ الألباني رحمه الله وإن من جاهه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب علينا الاتباع يجب علينا اتباعه وطاعته kama yajibu ta'atu rabbih tabaraka wa ni katika jaha na cheo cha mtume saa sallam ni kwamba ni lazima kwetu tumfuate na pia tumtii kama tunavyomtii Mola wake tabaraka wa taala ni wajibu wetu tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam na tumtii mtume sallallahu sallam kama ambavyo ni wajibu kwetu kumtii Allah tabaraka wa taala يقول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأنبيه مكيوا من أمبين الله فاتبعوني نفواتيني ميمي يحببكم الله الله توابين ويغفر لكم ذنوبكم ناتوا سميه مذنبيينه wallahu ghafurur rahim na Allah ni mwingi wa kusamehe mwingi wa huruma aya nyingine inayoamrisha tumfuate mtume sallam ndipo tutapata mapenzi ya Allah ndipo tutapata mapenzi yake mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa tutamfuata mtume tutapata mapenzi ya Allah Allah atatupenda na pia atatusamehea madhambi yetu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يقول أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله كتك تفسيرياك يا يهي قال هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من يدعي محبة الله وليس على الطريقة المحمدية آية هي inamhukumu kila anayedai kwamba anampenda Allah na hayuko katika njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayuko katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam huwezi kumpenda Allah kama humfuati mtume sallam katika sunna zake fa innahu kadhibun fi da'wa anayedai hivyo ni mrongo katika madai yake hata yattabi'a الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبكى مفاتم توم صلى الله عليه وسلم حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي مبكى فوات شريع متوم ندين يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أقواله وأحواله أنا ماليز ابن كثير رحمه الله كتك تفسيرياك kwa hiyo huwezi kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kama humfuati mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpenda Allah ni lazima kumpenda Allah ni lazima kila mwanadamu lazima ampende Allah subhanahu wa ta'ala na hutapata hutaweza kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala mpaka umfuate mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم idhan ndugu zangu waislamu mapenzi ya kweli ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumfuata mtume sallam ndiyo alama kubwa ya kumpenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama kubwa ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam idhan alitibaa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ndiyo mapenzi ya Allah yatapatikana na ndiyo mapenzi ya mtume sallallahu alaihi wasallam yatakapopatikana ibn mas'ud الصحابي الجليل يقول إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع إنا نقتدي ولا نبتدي wanatabi'u wala nabtadi sisi tunafuata hatuanzishi jambo sisi tunafuata hatuzushi الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع هكذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم hakuna sahabi aliyefanya uzushi hata mmoja hakuna hakuna tabi'i min atba'i tabi'in kadhalika min atba'i tabi'in hakuna hata mmoja aliyefanya uzushi wanakuja watu sasa hivi wanafanya uzushi wanautia katika dini la inna nakhtadi wala nabtadi wanatabiu wala nabtadi ndugu zangu waislamu haiwezekani haiingii akilini kwamba jambo amelikataza mtume halafu kulifanya jambo hilo ndiyo kumpenda mtume jambo amelikataza mtume kwamba ni haramu halafu kulifanya jambo hilo ndiyo kumpenda mtume mbona mbona ni kinyume nyume kuliwacha kama alivyo alivyokataza kuliwacha ndiyo kumpenda mtume sio kulifanya jambo aliloliharamisha mtume ndiyo kumpenda kaifa ma hadhi al akili gani hizi jambo amelikataza mtume akaliharamisha mtume sa sallam nyinyi mwasema jambo hili kulifanya ndiyo kumpenda mtume mbona mbona hamueleweki au hamfahamu vipi kufanya jambo lililokatazwa ndiyo kumpenda mtume la kulifanya jambo lilolikataza mtume ni maasia ni kumwasi Allah na pia kumwasi mtume sallallahu alaihi wasallam naam kufanya jambo la haramu ni kumwasi Allah na kumwasi mtume sallam haiwezekani haiwezekani kufanya jambo la haramu kwamba ndiyo kumpenda mtume la ndugu zangu aina hadhihi al-uqul ziko wapi akili hizi za kibida zinazofahamu kinyume nyume الإمام الشافعي رحمه الله يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لأطعته لو ingekuwa mapenzi yako ni ya kweli ungemtii mtume ukawacha حرميشا aliloliharamisha na kulikataza لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع mpenzi kwa anayempenda ni mwenye kumtii kila anayempenda yule anayempenda mpenzi wake anamtii nataka hili anamfanyia sitaki hili halifanyi mbona mtume anakataza bid'a nyinyi mnafanya halafu mnadai mnampenda ma hadhi almahabba lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibu muti'u namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe mapenzi ya kweli ya صلى الله عليه وآله وسلم نسأل nasalu سبحانه وتعالى wa بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين